Galde Rizagirre gaixo egunon. Egunon, bai. bidean arrapatzen zaitugu, beken larun bat ontan eskeniko duzuen eh, kontzertuaren eh, bezperan gaudelarik zer modu zaudete? Ba, alde batetik, egun hauetan, erabat lanpetutak, luzia hondi, gainera badakagu aurrekari bat, de eh, Barcelonakoa izan eta oso kontzertu unkigarria eta berezia izan eta bueno, orain, horretan diar dugu, ea, bekerako pentsatuta duguna edo prestatuta duguna ea ondo ateatzen den, eta bueno, lan asko egiten ba, zerbait berezia egin alizateko. Eta hor, gaude, azkeneko minutu arte, e, ba, bueno, gola sartu nahi ean. Bai, ez da, esperientzia berri berria ere baita. Egia esan ez bakarri guretzat baizik eta lantalde guztia antzat, e, ondia izaki, a, bueno, berri izan da, denentzat guk, behar da jo izan dugu alako e, eh, areto haunditan, ez Euskal Herrian, da, baina, bueno, esan nahi dut, e, festival eh, erraldo jauetan, baina hori da gauza bat, holtza gainera hilo eta bertan jotzea, eta beste gauza bat da, zerotik produkzio guztia gure baitan hartu eta hori burutu behar izatea, eta hor, ba, bai, panda artiz manai emez, gurekin lantaldea osatzen duen e, e, eh, mute, neska mute taldeak, ba, berez e, hain produkzioa handiak dituzte beraiek e, zerotik abiatu, eta kaso honetan, bek batean olako zerbait antolatzea, suposatzen du, nola baita esatearen, lau pareta eta zapaia ematen dituzela, baina hor gertatzen den guzti guztiaren ardura zurea da, bai ziurri, ziurtasunarena, bai ekipoana, holtza, ateetako jendia, barrak, den dena zerotik abiatzen da eta, eta oso oso zaia izaten da gehien bat kontutan eukita azera batean hasi ginala gozmila gozmila pertsonentzako aretoa kalkulatzen e, zarrera izaldu eta zuan dira eta haunditzen kumbia izan dugu aretoa eta horrek suposatzen zuen guztiarekin e, behar gehiago izatea eragiten du horrek eta, eta azkenean ba, esaten da, bezala. Azkenen, azken momentu arte, e, eh, ladun bat goiz arte, e, ba, gauzak egiteko baditugula dena. E, infrasoinuak eh, diskarekin erranen dugu bira handi bat prestatu duzuela astapenetik hasierako bidea ere hartu duzue, orain dela gutxi zen mozko esperientzia izan da? Ba, zoragarri izan da, egia zan, Asian abiatu ginen, Korean e, minuto eta grado genitula, e, negu hotzenean, sekuna detu hotik pasa, eta Koreatik Txinara pasala eta Txina erdikaldetik beruntza joan ala, ja, epeltzen zutegu klima, eta, eta bueno, en Australia da iritsi orduko bertako udara beroen harrapatu dugu, berroi bat gradu, eh? Gero, egia e, musikalki eta artistikoki edo profesionalki nahi duzun betela, kristo sorpresa eraman dugula, Asiarekin, Asiarekin, bueno, eh, Asian egon gehan hiru er, er, herrialde er, Oie, eh, bai Korean, nola Korea, bueno, ba nahiko eh, occidentala da, eh, esan egu Japonen eragin gehi daukala eh, Txinarena baino, eta ikusi nola zein, zein areto prestatu dituzten, ze movimendu kulturala dagoen, gehien bat busan edo edo segun betelako hirietan, eta beste hainbeste gertatu zaigu gero txinara pasageranean. Azkotan idealizatzen dugu ze izan daiteken txina gureta, Eh, mendik ikusita, baina gero bertan konturatu gara eh kriston movimendu kulturak daudela, kriston aretoak presatu dituztela ekintza kulturalentzako, gazteak era bat zoratuta daudela musika entzuteko kriston goguakin, eta gero bai konturatu bera e, musika o, edo konzertu horrendik nola ere elkargune sozial bat edo evento sozial bat dela, eta askotan ez duela enbesti inportatzein juten den jotzea baizik eta eta ekin zabera, ez? Orduan, gure sorpresarako, han ez ezagunak izaki, ba, ikusi dugu jende desente hurbildu dela hau ikustera eta jende askok dizkubritu dugula eta atsegin izan dutela guretzako izan da pasada bat hori. Mhm. Ba, berri txarrak eh, taldeko bateri jole den eh, galderrizagirrerekin eh, mintzatzen segituko dugu eta erranatuko emilaka pertsonen aurrean joko duela berri taldeak larumatuntan barakaldoko beken izanen den eta Euskal Herria eskaineko duten kontzertu bakarrean eta galder urranditan eh, sartu zaretela erran genezake eta ETB bateko urranditan emankizunean ere ikusi zaituztegularik eh, zuk eh, musikan zure ibilbidea eman baituzu e, referentziazko taldeak diren dut eta kuraia taldetan ere aritu izan baitzara nola deskribituko zenuke berritxarrak taldeak e, ba, bizi duena fenomeno baten aurrean aurkitzen gara Bueno, egia ez dakit kasik e, eh, barutik eh, eh, ez dakit neurtzen ere, zer, zertan bilakatu den. Egia da, nik berritxarrak kanpotik ere ezagutu izan dudala, bertan egon aurretik eta gogoan dut, ilusio sartzen nuela beraiek e, lortzen, lortzen zikuste garaipen txiki guzti horiek, ez? Nola baitere, gurea edo denena sentitzen dugu edo ilusioa egiten dugu, ba, azkenean E, euskal talde bati hainbat e, ateak zabaltzea eta eta bueno, eta horrek dakarren guztiarekin. Bestalde ez dakit barrutik azkenen badituzu nahi, nahiko distrakzio, distrakzioak dioz, ba hori azkenen e, konzertuak prestatzen, kantu berriak egiten, produkzioan ere azkenean e, gu sortzen dugu eta gu ateratzen ditugu gure diskak eta horrek dakarren lan guztiarekin orduan, bueno, nahiko entretenitu eta dakago burua barrutik nabaritzeko zelorako estanda sortu duen, ez, eh? taldeak. Baina, bueno, beti ere, esate ditut, bort eh, mila lagunentzako aretoa prestatuzta geneukan eta beldurrez beteko atetzen eta eta azkenean urran ditan, ez, eh? murgildu gara eta horrek, horrek dakarren guztiak eta bildu duzu, eh? arrakasta, irakurri dut bosteun e, sarrera gutxi gora bera gelditzen direla, saltzeko? Bai, bo, bosteun ba, gelditzen dira, eta, bueno, egia eh, egun hauetan e, eh, demasako e, agerpen honekin e, prentzan eta eta sarietan eta barba ba, azkenen Ba, nola baitere horre azken ordura arte zalantzen ibili diren guzti hoiei ere goa sartu zaiela eh bekera hurbiltzeko eta eta bueno, eh despido batean ere 500 hoiek gaituko dire. Dena dela, bueno, kopurua baino sinestu nahi dut jai horren kalitatean, ez? Ba, giro ona egongo delakoan, kontzertu berezia izango delakoan, bezak gu horretan lanean dihar dugu azken asteetan hori ala izan dadin, eta bueno, hor nareko nukeni begia, ez? Eh? hai Zai horrein kalitatean, kopuruan baino. Eta justuki, kontzertuari begira zer da eskeneko duzuena? E, Infrasoinoak diskaren aurkezpena izanen da, aurreko diskoetako kantuak ere eskeneko dituzuen, nola antolatu duzu ebiarkoa? Ba, bueno, egia gauza berezitzen bait pasako direla, orain arte behar bada ibilbide guztian gertatu ez direnak edo, gero ere, gubeti esaten dugu azkenean, gure doai nagusia behar bada kantua, kantu esan dagola eta azkenean nola baitere horrek gure hastea, hainbeste diska eta hainbeste urte bidean egin ondoren ba zer jo, eh? azkenean kontzertu denbora murritza da eta azkenean eh, behatzi diska dituzu. Orduan eh, erabaki bar duzu. Eta erabaki hori zai izaten da, baina bueno, e, gauza gehiago ere pasako dira, eta dena ondo atera ezkero zer nahiko gogan garria izango dela adelentzat. Babiarko egunera begira jarriko gara, oraindik ere sarrerak saltzen direla gogoraraziko dugu, autobus zerbitzuak ere antolatu dituzu ez, da? Bueno, bai, <laughs> bai, tere, lehen komentatu dituan guzti eh, horren baitan, e, azpiegitura guzti, erraldoi horren baitan ere eh, egitea suertatu da, ez? eta, bueno, egia da bezala kriston lioa dela batzutan, zenbaitetan ere totxeen afera dela eta, eta jende asko mugitu behar dela leku guztietatik, eta, bueno, dema hau izan daitekela moduri on, muitu alizanteko. Informazio askuratzeko zer da egokiena, zuen webgunera joatea? Gure webgunera joatea, edo eta bandako sare sozialak edo beraiekin eh, harremanetan jarri eta eta bertan galdetzea edoter zalantza balima duzen dira. Ba, osongi, hori se kontzertuari begira, baina banuk azken galdera bat galder zaitugula, etxe hontan ere Euskal Irratietan proiektu berezi bat abian eh, jarriko baitugu, eskermila izenekoa, eta helburua duena Euskal Musikaren inguruan, ba, mila musikari elkartzea, ez? Da, kontzertu bat eskaintzea, Italiako zesena herrian eramana izan zenaren antzekoa, bezala, ikusten zenuen Italian Rockin Mila izeneko proiektua? bai, ikusi nun, eta, bueno, behar da bereiek ere, eh, bereien helburua lortu zutelakoan nago, eh? Eta, zer da dituzuzuk? Zure editzia nahiko genuke? Bueno, egia da, nola baitere, e, eh, iku, ikusgarriak e, bilakatu da, eta nola baitere, ez bakarrik anterria, baizik, eta euskal herrian ere, euskal musika bera ere, ikusgarritasun puntu hori berreskuratu gardula, ze askotan ezakigu ez azte pasatzen ari den gure musika e, zenan, e, gure herrietako e, lokal eta txoko e, txiki horietan ze, ze pasatzen ari den hor e, barruan, ze zema sorkuntza, e, azken urtetako zema sorkuntza musikal edo arteari lotutakoa iaia, ia, esango nuke iaia ia, alperrik e, pasatzen uste ari dugula eh, zaramon handirik egiten ez diogulako. Orduan, alako ekintzak, ba, bueno, badira nola baiteko ba, behar bada osatzen aldu onzi erraldoi bat, Eh? Edo nor edo nondik ikusteko moduko gure jantxa, jantxa betetako ontzia. Bagalder izagirre, eskerrik asko gure degi hartu izana. Ba, mi eskertu